Errekaren inguruko elkar bizitzaz, arduratzen dira errubiko agantza elkarteko bilangileak. Again mota ezberdinak segitziaz gain, erreka bazterrak zaintzen dituzte, baita agantzaleak eta auzoko laborarien aktivitateak ere bai. Sentsibilizazio lana ere daramate eskoletan, xabi indaburu elkarteko langilea. Ba eskoletan iten dugu animazioak, indut uh, edo luhusuko eh, eskolan, gure elkartean zat, bizike importanta da eh, hori egitea, aurrak behar dute ikasi nola babestu gure ingurumenak. Superoreak dire zen eta be gure planeta ondatu dugu eta behar dute salbatu zen eta be batakigu be gauzak gaizki joa ari dira eta guk be gauzak itena alditugu edo gauzak kanbiatzen ditugu pixkanaka pixkanaka eta guritako aurrak iten aldute guk gauzak pixkanaka pixkanaka alatzen ditugu, baina usaiak hartu ditugu eta bon, ez dire usai onak batzutan. Errobi, hiruzatitan banatua da, lehen maila deitzen dute izpegi eta arnegetik ino, bigarren maila altsutik milafranga ino, eta bi horiek errobi elkartearen gain dira, atik ez da arduratzen itxasuaren ere moan sartzen den zatiaz.